وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نا لي ناكفنوليو نوح وكامبيو أتأمين يوتي katika watu wako إلا والي وليوكوش أميني basi usisikitike kwa waliokuwa wakiyatenda. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun, naunda jahazi mbele ya macho yetu na kwa mujibu wa ufuno wetu, wala usinisemeze kuwatetea waliodhulumu, kwani hao bila shaka watazamishwa ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون na akawa anaunda jahazi na kila wakipita wakuwa kaumu yake wakimkejeli yeye akasema ikiwa nyinyi mnatukejeli na sisi tunakukejelini kama mnavyotukejeli fasawfa ta'lamuna man yatihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim nanyi mtakuja jua ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemteremkia adhabu ya kudumu hatta idha jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al wa man amana ma amana ma'ahu illa qalil hata ilipokuja amri yetu na tanuri ikafoka maji tulisema pakia humo wawili wawili dume na jike kutoka kila aina na ahali zako isipokuwa wale ambao imekwisha wapitia hukumu na watu walioamini na hawakuamini pamoja naye ila wachache tu waqala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim na akasema pandeni humo kwa bismillahi kwa jina la Mwenyezi Mungu kwenda kwake na kusimama kwake hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wa hiya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 na ikasemwa ewe ardhi meza maji yako na ewe mbingu jizuie basi maji yakadidimia chini na amri ikapitishwa na likasimama juu ya waaljudi na ikasemwa wapotelee mbali watu waliodhulumu. Wanada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Na Nuhu walimwomba Mola wake mlezi, e Mola mlezi wangu, hakika mwanangu ni katika ahali zangu na hakika ahadi yako ni haki na wewe ni mwenye haki kuliko mahakimu wote. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min aljahilin. Akasema ewe Nuhu, huyu si katika hali zako mwendo wake si mwema basi usiniombe jambo usio na ujuzi nalo mimi na kuwaidhi usije ukawa miongoni mwa wajinga qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al khasirin Nuhu akasema Ewe Mola wangu mlezi, mimi najikinga kwako nisikuombe nisio na ujuzi nalo. Na kama hunisamehe na ukanirehemu nitakuwa katika hasiri. Qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ikasemwa ewe Nuhu shuka kwa salama itokayo kwetu na baraka nyingi juu yako na juu ya watu walio pamoja nawe na zitakuwapo kaumu tutakazozistarehesha na kisha zitashikwa na adhabu chungu itokayo kwetu. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lilmuttaqin. Hizi ni katika habari za ghaibu tunazokufunulia hukuwa ukizijua wewe wala watu wako kabla ya hii basi subiri hakika mwisho ni wa wacha Mungu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu akamletea wahi Nuhu akamwambia hata kusadiki wala hataifuata haki yoyote katika kaumu yako baada ya sasa isipokuwa wale waliokwisha tangulia kukuamini kabla ya hayo basi yawe nuhu usihuzunike kwa sababu ya waliokuwa wakikutendea ya kukuadhibisha na kukuudhi kwani sisi tutawalipiza karibu tukamwambia tengeneza chombo chini ya uangalizi na ulinzi wetu wala usinisemeze kwa ajili ya hawa madhalimu kwa sababu nilikwisha itika ombi lako na nimekwisha amrisha wateketezwe kukuzamishwa. Tazama aya 27 ya surati al-Mu'minun sura ya 23. Nuhu akaingia kujenga chombo kila wakipita uongozi wa makafiri katika kaumu yake wakimfanya maskhara kwa ujinga wao na kwa kuwa hawajui nini anachokusudia. Nuhu akawaambia, mkitufanyia maskhara sisi kwa kutojua kwenu kweli wa ahadi ya Mwenyezi Mungu basi hakika sisi pia tutakufanyieni maskara kama mnavyotufanyia sisi. Mtakuja jua nani kati yetu atakayefikiwa na adhabu ya kumdhalilisha na atafikiwa na adhabu ya kudumu milele katika akhera. Hata ulipowadia wakati wa amri yetu ya kuwahilikisha yalikuja maji kwa nguvu yakifoka na kutoa mapovu kama maji yanavyotokota juu ya moto. Tukamwambia Nuhu wapakie nawe katika hiyo safina kutoka kila namna ya wanyama, dume na jike. Na pia wapakie humo ahari zako, yani watu nyumbani kwako, isipokuwa iliyokwisha pita juu yake hukumu yetu ya kumteketeza. Na pia kadhalika wapakie humo katika watu wako walioamini na hao hawakuwa ila idadi chache tu. Na baada ya kwisha iliweka tayari jahazi Nuhu aliwaambia watu wake, Pandeni humo kwa kujipiga feli njema kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu mtukufu, yani kupiga bismillahi wakati wa kwenda na wakati wa kusimama, na wakati wa kuingia na wakati wa kutoka humo. Na muombeeni Mwenyezi Mungu akusameheni kwa madhambi mliyotenda na kurehemuni. Kwani maghfira na rehma ni katika shani yake Subhanahu wa Ta'ala. Wakaingia katika safina ikawa inakwenda katika mawimbi makubwa makubwa kama milima na ilipoanza kwenda Nuhu alimkumbuka mwanawe kwa huruma ya baba naye alikuwa yuko mbali kajitenga na wito wa baba yake akamwita ewe mwanangu panda nasi wala usiwe katika wanaoikataa dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu mtoto hakumtii baba yake mwenye kumonia huruma akasema nitakwenda pahala pa kunilinda na maji baba mwenye kujua hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa wenye kuasi alisema Ewe mwanangu, hakipatikani cha kuzuia hukumu ya Mwenyezi Mungu ya kuwazamisha waliodhulumu. Basi yule kijana akapotea kwenye macho ya baba yake, anayemnasihi nyuma ya wimbi lililopanda juu, akawa pamoja na wakanushao waliozama, walioteketea. Walipokwisha hiliki makafiri kwa kuzamishwa, ikaja amri ya Mwenyezi Mungu ya maumbile Ikasemwa kwa hukumu ya umbaji, ewe ardhi, yameze maji yako, na wewe mbingu, sita na kuteremsha maji. Yakaondoka maji kwenye ardhi, wala kisiongezeke chochote kutoka mbinguni. Hukumu ya Mwenyezi Mungu ya kuhiliki ikamalizika. Jahazi likatua na likasimama juu ya mlima uitwao Aljudi na Mwenyezi Mungu akawahukumia waliodhulumu kwa kuwatenga na rehema yake Ikasemwa wateketee kaumu waliodhulumu kwa sababu ya dhulma zao. Mlima huo huko huko Mosul kaskazini mwa Iraki na kusini ya Turki ulikuwa maarufu hapo kale. Huruma ilimshika Nuhu moyoni mwake kwa ajili ya mwanawe. Akamwomba Mola mlezi wake kwa unyenyekevu na kuona huruma akasema: ee Muumba wangu, ulienianzisha nami sijao chochote hakika huyu mwanangu ni kipande cha nafsi yangu, naye ni katika ahali zangu. Na wewe umeahidi kuwa utawaokoa ahali zangu, na ahadi yako ni ya kweli, madhubuti, lazima iwe. Na hapana mwadilifu kama wewe, kwani wewe ndiye mjuzi kushinda wote, na wewe ni mwingi wa hikma kuliko wote wenye kuhukumu. Allah subhanahu akasema, hakika huyo mwanao si katika ahadi zako, Kwani yeye kwa ukafiri wake na mwendo wake pamoja na makafiri amekataa mahusiano baina yako na yeye naye ametenda vitendo visio vyema. Kwa hivyo amekuwa si katika wewe. Nawe usitake jambo usilolijua kuwa ndilo au silo. Wala usende kufuata huruma zako na mimi kuongoza njia ya haki ili usiwe katika wajinga ukasahau huruma zako hakika iliyothibiti. Nuhu akasema, ewe mumba wangu uliyetawala mambo yangu yote, mimi na kuangukia wewe. Sitakuomba kijua hakika yake. Nawe nisamehe kwa niliyoyasema kutokana na huruma zangu. Kama hukunipa fadhila ya msamaha wako na ukanirehemu kwa rehema yako, nitakuwa katika makundi ya waliohasiri. Akaambiwa kwa wahi, ewe Nuhu, teremka nchi kavu kutokana na hiyo safina ya uokovu salama usalimina na kwa amani itokanayo na Mwenyezi Mungu mtukufu na baraka nyingi zitokazo kwa Mwenyezi Mungu juu yako na juu ya hao walio pamoja nawe ambao watakuja kuwa mataifa mbalimbali baada yako na baadhi yao watapata baraka ya imani na utiifu na baadhi yao watakuwa watu wanaoitaka starehe ya dunia na watapata starehe yake bila ya kuitii haki. Kisha siku ya kiyama itawapata adhabu chungu na kali. Hizo ni simulizi tulizokusumulia wewe ewe nabii juu ya Nuhu na kaumu yake. Hizo ni habari za ghaibu ambazo hazijui la Mwenyezi Mungu. Wewe wala watu wako hamkuwa mkizijua kwa namna hii na kwa tafsiri hii kabla ya wahi huu. Basi wewe vumilia maudhi ya watu wako kama walivyosubiri manabii wa kabla yako kwani mwisho wako ni kufuzu kama ulivyokuwa mwisho wao hao. Na mwisho mwema daima ni wa wale wanaoiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kuamini na kutenda vitendo vyema.